الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار Əmmə bəd ixvətəl İslam ibadallah. Hər bir müsəlman və yaxud da ki, əksər müsəlmanlar günümüzdə bir çox müsəlmanlardan bərəkətin çəkildiyini müşahidə edə bilər. Halbuki Allah Cəllə və Əli Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Əl-məl vəl-bənunə zinətul həyəti dünya Var dövlət, övlad uşaq bu dünyanın tərbəzəyidir. Lakin insanlar bu şeylərdə də bərəkətini itirmişlər. Əksər hallarda övlad uşaq insanlara sevinc yox, yorğunluq, sıxıntı, bəzən bədbəxtlik gətirir və bunun da nəticəsi o şeylərdən bərəkətin çəkilməsidir. Və həmçinin insanların çoxu ticarət edir, alqı-satqı edir. Həmçinin ay ərzində çoxlu pul qazanır, lakin bunu bunun bərəkətini görə bilmir. Bunun faydasını çox az görür. Səbəb də odur ki, Allah Cəllə və Əli o şeylərdən bərəkəti çəkmişdir. Və həmçinin Allah Taala Quran-Kərimdə buyurur ki: "Və min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha." Həmçinin Allah Taala'nın nişanələrindən də onun sizin üçün sizin özünüzdən zövcələr yaratmasıdır. Və yaratma səbəbini də buyurur, deyir ki, ünsiyyətdə onlarla rahatlıq tapasınız. O qadınları sizin üçün yaratmışdır. Lakin insanlar bəzən ünsiyyətdə rahatlıq deyil, öz zövcələri ilə müəyyən sıxıntılar, problemlər, müxtəlif onlarla deməli çəkişmələr baş verir və buna da səbəb onların zövcələrində onlara bərəkətin verilməməsi və yaxud da ki, bərəkətin aradan qaldırılmasıdır. Və təbii ki, insan bu ömrü yaşayır, illər ötür. Yəni illər, 10 il illər ötür. Və insan öz elmində, öz ibadətində bir bərəkət görmür. Elə insanlar var ki, 50 il, 60 il, 70 il, 80 il yaşayırlar, amma Allah Taala'nın kitabından 3 səhifə belə əzbər bilmirlər. Və bu da ona dəlalət edir ki, Allah Cəllə və Ələ onların həyatına bərəkət verməmişdir. Bərəkəti aradan qaldırmışdır. Halbuki Allah Cəllə və Ələ qiyamət günündə insanlardan onların ömrü haqqında soruşacaq. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره عن عمره فيما أفناه. Buyurur ki Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm qiyamət günü qul öz ömrünü nəyə sərf etməsi haqqında soruşulmayınca Allahın huzurundan qaldırılmaz. Bu səbəbdən bir çox insanlar öz ömrünü faydasız və ona axirətdə fayda gətirməyəcək şeylərlə keçirirlər və bu da o insanın ömründə bərəkətin olmamasına, olmamasına dəlalət edən ən böyük amillərdən biridir. Neçə-neçə elm məclisləri vardır ki, insanlar müxtəlif xutbələrə qulaq asır, müxtəlif dərsləri dinləyirlər. Lakin bu şeyləri onlar özlərində, öz əhlində və həmçinin ətrafında hiss eləmirlər. Heç bir şey o dərslər, moizələr onlara fayda vermir. Nə üçün fayda vermir? Çünki Allah Cəllə və An ona bərəkət vermir. Səbəb isə bir çox səbəblər var buna. Ən böyük səbəb də odur ki, insanın öz niyyətini xalis olaraq Allah üçün düzəltməməsidir. Və insanın boynunda olan o məsuliyyəti öz üzərində hiss etməməsidir. Və təbii ki, hər bir insan öz malından öz ömründən, öz ailəsindən fayda görmədikdə, əksinə bir çox sıxıntı gördükdə insan özünə sual verməlidir. Allah Taala nə üçün bu bərəkəti mənim üzərimdən qaldırmışdı? Və bərəkətin qaldırılmasına da təbii ki, bir çox səbəblər vardır. Onlardan ən başlıca səbəb çoxlu günahlara dalmasıdır. Yəni insanın çoxlu günahlar etməsidir. Və şübhəsiz ki, günahların bərəkətin aradan qaldırılmasına çox böyük təsiri vardır. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, "Və innal abda la yuhramu rizqa bil zambi yusibu." İnsan edəcəyi günah səbəbi ilə ona veriləcək ruzidən məhrum olur. Onun etdiyi günah onun üçün yazılmış ruzini silib aparır və insan bununla da o ruzidən məhrum olur. İbnül Qayyim rahimehullahu teala buyurur ki: "Və min uqubatil maasi" Günahların cəzalarından "Ennehâ temhaqu bereketel umr" Günahlar ömrün bərəkətini aparır. Və bərəkət və bərəkətər rizq, həmçinin ruzinin bərəkətini aparır. Və bərəkətəl ilm, elmin bərəkətini aparır. Və bərəkətəl əməl, əməlin bərəkətini aparır. Və bərəkətət taati və həmçinin Allah Taala'ya ibadət və itaətin bərəkətini aparır. وبالجملة أنها تمحق بركة الدين والدنيا. Ümumi olaraq günahlar həm dünya, həm də din bərəkətini silib aparır. Fələ təcidu əqallə bərəkətin fi umrihi və dinihi və dünyahu mimmən əsallah. Allah Taala'ya asi olan insan öz ömründə, dinində və dünyasında ən çox e, deməli onun e, mübtəla olduğu şey onun bərəkətinin getməsidir. وَمَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا بِمَعَاسِ الْخَلْقِ Və İbnül Qeym sonda buyurur ki, yer özündən bərəkətin aparılmasına ən başlıca səbəb insanların etdiyi günahlardır. Və bu, təbii ki, ən başlıca səbəbdir. İnsan öz əhlində bərəkət görmədikdə, öz malında bərəkət görmədikdə, halbuki bəzi insanlar dediyim kimi çoxlu qazanc əldə edirlər, çoxlu maaş alırlar, çoxlu deməli pullar əldə edirlər ticarət sayəsində. Lakin onun faydasını çox az görürlər və bu da onun bərəkətsiz olduğunu göstərir. Və insan bu şeyləri gördükdə anlamalıdır ki, o insan ilk növbədə öz nəfsini sorğu-suala çəkməlidir. Etdiyi günahlarından tövbə etməlidir və o günahlarından əl çəkməlidir. Və həmçinin bərəkətin aradan qaldırılmasına səbəblərdən biri də müsəlmanın digər müsəlmanları aldatmasıdır, onlara fırılda gəlməsidir. Və bu xüsusən də bu alqı-satqıda baş verir. Yəni alqı-satqıda insanları aldadan, onlara fırılda gələn müsəlmanların da malında, ömründə bərəkət olmaz. Və həmçinin <clears throat> insanın haram mal yeməsidir. Və bu haram mallar müxtəlif formalarda olur. Və bunun ən əzəmətlisi və ən murdar və çirkini isə riba yeməkdir, yəni sələmçilik yeməkdir. Və Allah Cəllə və Alə sələm yiyənlərin malından, ömründən bərəkəti qaldırar. Allah Cəllə və Alə buyurur ki, Yəmhəqullahu ribə və yurbis sadaqat. Allah ribanın bərəkəti məhv edər, sədəqələrin isə bərəkətini artırar. Həmsinin səbəblərdən biri də insanların malını haqsız olaraq yeməkdir. Haram ticarətlərlə məşğul olmaqdır və yaxud bir insana hansısa bir şey öhdəsinə buraxıldıqda və yaxud ona bir şey həvalə edildikdə, misal üçün ona miras payı və yaxud vəsiyyət və yaxud vəkalət, əmanət və digər şeylər onun öhdəsinə buraxıldıqda, o insanın o insanın öz əməli ilə və yaxud da ki, vəzifəsi ilə həmin o şeyə xəyanət etməsidir və insanların malını haqsız olaraq yeməsidir. Allahın Rəsulu sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "Fəmən ya'xuzu malan bihaqqihi yubarak lahu fihi" Kim hansısa bir malı haqqı ilə götürərsə, həmin malda ona bərəkət verilər. Və mən yəxud məlan bi qeyri haqqihi fəməsəluhu kəməsəlillazi yəkulu və la yeşbə. Ancaq əgər bir insan hansısa bir malı haqsız olaraq götürərsə, onun misalı yeyib doymayan insanın misalına bənzəyər. O nə qədər yesə də Allah Taala onu doydurmayacaq. Və həmçinin insanın bərəkətini aparan ən böyük səbəblərdən biri də insanın bu dünyaya tamaq salmasıdır. Bu dünyaya hərislik göstərməsidir. Və bununla da dünyanı axirətindən üstün tutmasıdır. Və şübhəsiz ki, insan bu dünyaya tamaq salarsa, bu dünya nemətlərinə həris olarsa, onun qəlbində axirət sevgisi azalar və dünya sevgisi onun qəlbini örtüb qaraldar. Və bu cür insanlar bu dünyadan ötürü sevinərlər, onu sevərlər. Ondan ötürü digər insanlara nifrət edərlər və həmsinin Allah Taala'nın haram etdiyi şeyləri etməyə belə cürət taparlar. Buna da səbəb nədir? O insanların qəlbində olan o dünyaya sevgi və hərislikdir, tamahdır. Allah Rəsul sallallahu aleyhi və səlləm Həkim ibn Hizəmə nəsiyyət edib buyurur ki, ya Həkim, İnnə hədəl mələ xadıratun, hul, xadıratun hulvə. Deyir ki, ey Həkim, həqiqətən bu mal dövlət yaşıl və şirindir. Yəni, insanın gözünə xoş görür, görsənir, nəfsinə rahat gəlir. Fəmən əxəzəhu bi səxavəti nəfsin burikə ləhu fih. Kimdir onu geniş qəlblə, yəni ona həris olmadan götürərsə, ona həmin o malda bərəkət verilər. Və mən əxəzəhu bi işrafi nəfsin ləm yubarək ləhu fih. Kim isə onu can ataraq, o mala can ataraq, ona həris olaraq o malı götürərsə, ona həmin o malda bərəkət verilməz. Sonra buyurur kəlləzi yaqulu və la yəşbə. Sanki yeyib doymayan insana bənzəyər o. Sonra buyurur ki, Əl-yadul ulya xayrun minəl yadis suflə. Şübhəsiz ki, ucada olan əl alçaqda olan əldən daha fəzilətlidir. Yəni, verən əl alan əldən daha fəzilətlidir. Bu səbəbdən insan bu dünyaya tamaq salarsa, ona hərislik göstərərsə, Allah onun malının bərəkətini aradan götürər. Ancaq əgər insan geniş qəlblə o mala bağlanmadan, o maldan ötürü sıxıntı içində olmadan itirəcəyi zaman təbii ki, o malı götürərsə, o maldan istifadə edərsə, zaten Allah Taala o mal dövləti insanlar üçün bir nemət vermişdi. Zaten o mallı Allah Taala insanlara onların həvaləsinə buraxmışdı. Və həmçinin səbəblərdən biri də zəkat, zəkatı verməkdən imtina etməkdir. Və ya və yaxud da ki, zəkat verməkdən ə, e, imtina etmək və ona əngəl olmaqdır. Məsəl üçün bir insandan zəkat tələb edildikdə o zəkatı verməz, paxıllı, ə, e, sümizlik göstərər. Yaxud verərsə də belə onu məcbur şəkildə çıxardar. Və şübhəsiz ki, onun məcbur şə məcburi şəkildə çıxarılan zəkatı onun malına bərəkət verməz, əksinə onun malının bərəkətini aparar. Allah Cəllə və Alə beləsinin malından bərəkəti aparar. Həmsin səbəblərdən biri də insanın hətta zəkat olmazsa belə simicli <clears throat> etməsidir və Allah yolunda öz pulunu xərcləməməsidir. Və əlbəttə ki, hədisdə də gəldiyi kimi mələklər simiz olan insan üçün onun malının tələf olmasına bəddua edərlər. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bir səhih hədisdə buyurur ki, Mə min yevmin yusbihul ibadu fihi illə mələkən yənzilən fəyəqulu əhəduhumə. Elə bir gün yoxdur ki, insan səhərə çıxdıqda iki mələk səmadan nazil olub, bu sözləri deməsin. Onlardan biri deyər ki, Allahümmə ə'ti munfiqan xaləfə. Allahım, sənin yolunda malını xərcləyənə malını artır. Və yəqulul əxər. Digəri isə deyər ki, Allahümmə ə'ti mumsikən tələfə. O birisi deyər ki, Allahım, sənin yolunda malını xərcləməyə simizli edənin malını tələf edər. Bu da simiclik də və həmçinin Allah yolunda pulunu xərcləməməsi, sədəqə verməməsi insanın malının bərəkətsiz, nəinki malının ümumiyyətlə ömrünün bərəkətsiz keçməsinə səbəb olur. Və bu bərəkətin yoxa çıxmasının ən başlıca səbəblərindəndir. Səbəblər səbəblərdir və halbuki səbəblər çoxdur və bunlar başlıca səbəblərdir. Və təbii ki, insan onun malında bərəkət, onun malında ömründə bərəkətin yoxa çıxmasını və bunu necə müalicə etməsini, bunu necə aradan qaldırmasını bilməli və bu yolda təbii ki, özü ilə, öz nəfsi ilə mübarizə aparmalıdır, özünü daima sorğu-sual çəkməlidir və həmçinin bərəkətin əldə edilməsini və bunun yollarını axtarmalıdır. Aqulu qawli hada və estəğfirullaha li və lakum və lisairil muslimin min kulli zənb. لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Və təbii ki, biz insanın malından, ömründən, həyatından bərəkəti aparan bəzi səbəblər haqqında qısa məlumat verdik. Və qısa şəkildə insanın malına, ömrünə, həyatına bərəkət gətirən səbəbləri də qısa şəkildə zikr etmək istərdim. Və insanın həyatına, ömrünə bərəkət gətirən ən başlıca səbəb Allah təqvasıdır. Allah Cəllə və Alə buyurur ki, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Buyurur ki, əgər kənd əhli, yəni Məkkə əhli iman gətirib, Allahdan qorxsaydılar, biz onlar üçün göyün və yerin bərəkətini açardıq. Yəni o bərəkət səmalar ə, e, deməli qapılarını onların üzünə açardıq. Həmçinin Allah Cəllə və Ala buyurur ki: "Və əlləv istəqamu alə tariqati la isqaynahum ma'an ghadaqa." Əgər onlar Allahın o yolu üzrə doğru olsaydılar, biz onlar üçün səmadan bol-bol yağış endirərdik. Və təqva həmçinin Allah Allah Cəllə və Alənin dinində doğru yol, doğru səmt üzrə olmaq onun ömrünün bərəkətli olmasını ifadə edir. Allah Cəllə və Alənin ona səmanın və yerin bərəkətini verməsinə, onun üzünü açmasına səbəb olur. Və həmçinin insanın ömrünün bərəkətli olmasına səbəb olan başlıca amillərindən biri də insanın Qurani Kərimlə daim olmasıdır. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin etdiyi duada kim idi ki, Allahumma cəal, cəalil Qur'an rabi'a qulubina. Allahım bizim bu Quranı bizim qəlblərimizin baharına çevir. Yəni insan daima Quranla birlikdə olmalıdır. Daima Quranı oxumalı, tilavət etməli. Onun barəsində tədəbbür etməlidir. Və o Quran-ı Kərim onun üçün onun başının tacı, onun ən böyük fikri zikri olmalıdır. Və qəlbi daima Quran-ı Kərimə bağlı olmalıdır. Çünki bu Allah Cəllə və Alənin bizə indirdiyi kəlamıdır. Allah Teala buyurur ki: "Və hada kitabun enzelnahu mubarakun fettabi'uhu vettaqu leallekum turhamun." Bizim endirdiyimiz bu kitab mübarək kitabdır. Ona tabe olun və Allahdan qorxun, ola bilsin ki, siz rəhm olunasınız. Və başqa bir ayətdə Allah Cəllə və Ali buyurur ki: "Kitabun enzelnahu ileyke mubarakun liyəddəbbəru ayatihi və liyətəzəkkərə ulul albab." Sənə endirdiyimiz bu kitab mübarək bir kitabdır. İnsanlar onun ayətlərini düşünsünlər və ağıl sahibləri onun barəsində fikirləşsinlər deyə onu sənə indirdik. Və həmçinin insanın ömrünün bərəkətli olmasına səbəblərdən biri də insanın daimi şəkildə istighfar etməsidir, Allahdan bağışlanma diləsidir. Çünki insan taksirkardır, çoxlu günah işlədir. Və onun daimi istighfar etməsi onun o günahlarını silib aparır, yuyub aparır və onun həyatına bərəkət verir. Allah Cəllə və Ələ Quran-ı Kərimdə Nuh surəsində buyurur ki, Nuh öz qövmünə e, deməli müraciət edərkən, həmsə Rəbbinə müraciət edərkən buyurur ki, "Fəqultu istəğfiru rabbakum innehu kana ghaffara." Nuh öz qövmünə dedi ki, mən onlara dedim ki, Rəbbinizə istighfar edin. Həqiqətən o çox bağışlayandır. Yursilis səmaa aleykum midrara. Sizə göydən bol-bol yağış endirir. Və yumdidkum bi amvalin və banin. Və sizə mal dövlətlə və övlad uşaqla yardım edir, imdadınıza çatır. Və yəcəl ləkum cənnətin və yəcəl ləkum ənhərə. Həmsinin sizə müxtəlif bağçalar, bostanlar əta edir. Sizə müxtəlif çaylar, çeşmələr əta edir. Yəni Allah Taala sizə bir çox nemətlər verib, verib. Və siz də Allah Cəllə və Aləyə daimi şəkildə istighfar edin ki, Allah Taala sizin o nemətlərinizi artırsın, sizi o nemətlərdən məhrum etməsin, o nemətlərə bərəkət versin. Və həmçinin <clears throat> ən böyük səbəblərdən biri də insanın daimə dua etməsidir. Və bunu xüsusən də mübarək yerlərdə etməsidir. Məsəl üçün, məscidlərdə, mübarək yerlərdə, Allahın adının zikr olunduğu yerlərdə insanın dua etməsi, fəzilətli yerlərdə və vaxtlarda insanın dua etməsi onun ömrünə bərəkət gətirir. Məsəl üçün, insanın Ramazan ayında dua etməsidir və həmçinin məhərrəm ayında Zülhiccənin ilk 10 günündə, cümə günündə və həmçinin gecənin son üçdə birində insanın dua etməsidir. Və artıq Ramazan ayı da bitir. Təbii ki, Allah Cəllə və Alənin bizə əta etdiyi fürsətlərdən biri idi. Yəni, insanların Allah Taalanın bu bərəkətinə nail olması üçün ən böyük Allah Taalanın bizə verdiyi fürsətlərdən biri idi. Və Allah Cəllə və Aləyə dua edirəm ki, Allah Taala bizə bu ayda öz bərəkətini əta etsin. Amin. Allah Cəllə və Alə bizi cəhənnəmin atəşindən, cəhənnəmin odundan xilas etsin. Amin. Allah Taala bütün müsəlmanları bağışlasın. Amin. Onları cənnət əhlindən etsin. Amin. Allah Taala dünyasını dəyişmiş müsəlmanlara rəhmət eləsin. Amin. Allah Taala xəstələrimizə şəfa versin. Amin. Və həmçinin bizim Şamaxılı Fərid qardaşın qardaşı Moskvada deməli bolnitsadadır, o da vəziyyəti yaxşı deyil. Xahiş etdik ki, onun üçün biz dua edək. Allah Taala ona şəfa versin. Amin. Onun xəstəliyini aparsın. Amin. Allah Cəllə və Ala onun yolunda çalışan, onun yolunda savaşan hər bir müsəlmanı müvəffəq etsin. Amin. Və bura yığışan müsəlmanları da Firdos cənnətinə daxil etsin. Amin. İnnallah ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون